Kondogu mail bat, eh, federazionetik, erganez nola arraintza debekatua dena. Arrete badoa dela zen eta debekatia baita, fromena daitea eta eh, aktivite de loazir deitun zela, eta arraintza hortan sartzen da, ordean be, mementoko debekatia daike arrenkartzea. Mementuan eh, ez dugu kantitatzen alondoriek badenez, zeren eta sasoina hasi behar da, bo, konfinamendua ez dakigu noiz hartu izainen, maiatzean noizan ez ere konfinamendua badakigu udan ibiltzen dela arrenkari anitz, Zenta, erra merda, arraintzako motare kambiatia dela, eh, ez duzu lehen mezema jende ue, urte guziko arraintzako permis hartan dute, anitzek hartan dute, hola, entxeatzeko, edo, zortzi egunen dako, edo, amost egunen dako, edo, por demoretako, hori dena, bon, hori da. Baina, bon, egia da, hori ostale batzuk inta eleka egoniz, ebe, arrangura dira, zenta, anitzek, ebe, pausatzen zuzten, edo, arrestatia gamberak, eta guai, ari dira gehilatzen, Segur, segur azera sasoin partikulara izan dela ortengo hau, non ara. Againek bat dute ertan demezala surzitibi bat,